booms, This is a Flip Music exclusive. Ang gusto ko lang naman ay isang babae na hindi kita mga laman niya At malamang alam mo naman kung bakit kasi ko siya na'y akin Hindi na niya kailangan pang mangakit Naiintindihan mo ba ang punto ko? Wala akong pake kung uso o gusto mo Pakita suso mo sa susunod Susunod kasi dapat na sinusuot Para sa'yo walang masamang loob na susunod Ikaw lang naman ang iniisip ko O iniibig ko Hindi ko pinipili to Pilit ko lang isinisingit ito sa isip ko Kasi ayoko masilip ng mahilig ang singit mo O kailang naman sa'kin mag-short ka Huwag lang yung short mo Short na nga tapos short pa Lord sana ang meron na lang sa earth ay lonta O kaya yung magarang damit na suot ni Maria maganda siya'y Naharanari Aba teka siya'y dapat lang Ako ay umaawi Ikaw lang ang natatanging dahilan Gusto ko ng time machine Para bumalik sa nakaraan Para ikaw ay hanapin Huwag mo nabitawan pagka nahag ka Flashback Hindi na man ako ma Drama na pa Pagkaang ganito'y iyakan hahaka Kasi ako na may isa sa mga taong tao lang naman Parang malabo pero talagang eksakto Aking maikwento, nagka-ex ako Siya ay ayos, ang lupit niyang manamit Pagkatapos mas malupit pag walang damit Ayos na sana kung di lang naganap Ang isang pangyayaring nagpabago ng lahat Ang saklap, aray Kaya ngayon, ang hinahanap ko na ay si Maria Clara Asan ka ba? Asan Ikaw lang ang natatanging dahilan Gusto ko ng time machine Para bumalik sa nakaraan Para ikaw ay hanapin Huwag mo nabitawan pagka nahagka Sino ba si Maria Clara? Yan ang natanong ng isang kaibigan na sabi pa niya'y makaluma daw ako at mabuhay na lang sa kasalukuyan Ang sagot ko naman sa kanya ay ganito po yan Cleavage, puwet, sino ang hindi maaakit doon? Plus legs kung may tatangge, plus kaya'y bakla o kahit na ano Basta pag ikaw ay nagmahal siguradong lalabas na rin ang iyong pagkakonservatibo Kung ikay makaporno babalik ka sa batibot Oot nakakalibog talaga si Maria Osawa Pero ang tunay na lalaki si Maria Clara gustong mapangasawa Sa ganitong panahon marami ang nagsasabi na wala na di ako naniniwala Alam ko na sa isang tahanan ka lang hindi ka lang gumagala Kaya hindi makita wala sa iskinita sa gabi kaya di ka kilala ng mga si Talaga ang daming sexy Baka di nga kita mahanap dito Ikaw yung tipong balot tapos may abaniko Kanina pa ako dito magpakita ka na sakin Kailangan kita hinakapos ako sa hangin Pero kahit maghintay sa paghihirap ay handa Mabagal lang yung usad kasi malinis ang pakya Sa madaling salita ang lakad ng tulad mo hindi marumi Kaya sa mga bagay na hindi pa naman dapat hindi ka nagmamadali Kasi alam mo kung kailan ang tamang panahon Ikaw ang hinahanap ko Wala nga ba ako sa tamang panahon Drama ko ngayon sana'y naisilang na ako noong panahon Andiyan ka talaga masaya na sana ako ngayon Maria Clara, nasa gabi Ay, na ah. Sorry, Lola. Alas 6 na eh. Ay. Hala, uwi! Eh, opo. Ah, yung mga aso, pakawala na. Ganun. Bilis! Opo, ganun. Abay, saan na? Mabilis ka tumakbo. Ano? Aso, isang roka.